Pinchando muros. Na procura dunha nova paideia. Benvido a todas ao episodio primeiro deste podcast de Pinchando Muros. Eh, estamos hoxe, bueno, nesta tarde no, na Escola Infantil do Campus, eh, a Escola Concepción Saifotero Eh, temos con nos a, bueno, a directora, Susana, eh, as educadoras, a Gemma, a Andrea e aos profes de Bello, eh, Xavier e eh, Xesús. Escollemos como esta primeira saída a Escola do Campus por, por todo o que significa para nós, tanto a, as moitas das educadoras e directora pois, pasaron, compartimos con ela espazo no, no centro, no, no Bello, e para nós un privilexio de ter esta escola, tanto polo espazo no que se enmarca, está nun, eh, está situada no campus de Ourense, nun parque, con todo o que significa, realmente é como é unha escola que é como se fora o soño da infancia, de estar entre as árbores, podemos ver a árbore eh, agora mesmo, non? nos cristais desta, desta escola, desta, no, como se fora o paso do tempo, cas follas eh, no outono, e ademais eh, metodolóxicamente unha escola de Ourense eh, máis nos, nos chama atención que máis nos interesa do punto de vista pedagóxico na formación das técnicas de, de educación infantil e, bueno, estamos para manter unha, eso, conversa realmente, ou sea, para falar un pouco das competencias profesionais, das técnicas superior de, de educación infantil e, e nada, pues, empezamos, se te parece, Susana, eh, que nos contes un poquinho eh, eh, un pouco a xestión da escola e, e non me facemos, cando empezamos. Bueno, pois parece que voy bien. Eu teño muy buenos recordos do, los ciclos Fue una primeira promoción, eh, aparte foi un outubro que non sabían ser as plazas, aquel momento non que sabías que non sabías que facer, que non habías entrado na selectividade, que co cambio da LOTSE era cando simpatía a ciclos superiores se le daban pois máis oportunidades a que era o CP antigo e, e teño moi bons recordos eh, dos eh, profesores, de Neves, E a verdade é que impactoume. E, cando estive facendo o ciclo, si que sabía que quería dedicarme a, a eso. E, tiñamos seis meses de prácticas, levarnos a todos os sitios para mirar onde podíamos facer as prácticas. E, bueno, eu lexin dúas privadas, e, cando acabei as prácticas, e, pois xa me colleron para, para traballar. Estuve, pois, non me acordo se cinco, seis ou sete anos ali traballando, O que pasa que a forma de traballar ou que veía eu cos meus compañeiros que tiñan 40 anos, eu mellor tiña 24 ou 25, que se levaba un tempo, non quería seguir así como eles, nesa, nesa forma eh, de traballar, que non a discuto, pero como que se estuvera anclado. Entón, desapareceu ou surdiu as Gales Coras, eh, que para mí foi un mundo totalmente distinto, eh, unha formación totalmente distinta, eh, innovaron, motiváronme, e cando foi entón que me presentei esas oposicións, aprobei, coñecín ali tamén unha persoa bastante importante para mí que é Jesús, que, bueno, cando falaba, cando decía, cando nos a mellor cos cursos, pois era como tiñas ganas de seguir traballando nesto, tiñas ganas de inspeccionar eh, todo eso que se estaba eh, contando. Eh, bueno, despois aprobei unhas oposicións pa pública e despois apareceu esta escola na que nos presentamos unha compañeira e eu na licitación fomos ali como algo que queríamos facer coñecín a unhas persoas que a verdad encantada de las coñecido Fala de Gemma e de Andrea Sí, lo de, de las emociones porque... Gemma, estás de educadora en que... En, en... En que, en que aula estás? Eh, eh pois eu no teño aula. Eh, estou de apoio na aula dos bebés. E eh, axudo un poquinho tamén nas outras aulas. E ti, Andrea? Eu eh, este ano estou na aula dun dos xa fai tres cursos, empecé en aula un dos e agora volvo estar na San Aula, recordando todo o que fixen por primeira vez fai tres anos. Falaba Susana, Jesús falaba de, da motivación do, do profesional de bueno, as técnicas de educación infantil e, e que papel xoga aí, bueno, tanto o espazo como os, os propia proposta ou como mesmo, como decía a persoa que pode apaixonalas no oficio. Sí, eu supoño que para isto hai que hai que valer, hai que ter un plus, non? Es decir, eh, hai moita xente que cando empeza estes estudos, quizáis eu que compartín con Andrea e con Gema formación e había unha pregunta que nos facíamos sempre os primeiros días, por que estamos aquí? No? E a resposta sempre era porque nos gustan os menos e tal, non? Logo, eh, creo que a, través da formación, e mellor os tamén saen aquí, imos descubrindo que que este é un traballo duro tamén, no? no que temos que botar demasiadas horas, no que moitas veces nos falta o descanso, as cousas non dependen só de nós, están as familias, están os requerimentos a veces de, eh, da administración, está o feito de que por máis que, como decía Susana, aspiramos a ter unha educación no noso país diferente, vemos que tarda moito en chegar, Claro, a motivación atopámola eh, no noso compromiso que infancia, entende? Será unha cuestión de que, de que alguén descubre na súa trayectoria vital que, que hai que comprometerse e o compromiso significa esforzo, pero, pero tamén ten compensacións, non? Compensación que che dá o fito de, de saber que estás facendo algo importante. Traballamos ca, ca etapa que máis importante porque é aquela na que se montan os alicerces do que vai ser logo a vida de unha persoa tomar conciencia diso lle dá moito, moito valor ao noso traballo. De feito, esta propia escola é un espazo maravilloso de intercambio entre os, estamos ahora mismo no que sería poderías entender como a praza, eh? entendido en, en, en modelo Reggio Emilia, que dá acceso ás diferentes aulas, e estos os, os nenos cando entran, encontras na praza, e logo distribuídas moi espazo de, de comedor, aquí o que ten. Cal foi a razón para que escollistes este oficio de, de educadoras infantis? Eh, bueno, ao primeiro, lógicamente, gustan os nenos. Eu desde sempre quixen ter un irmán, e eh, así como casi 12 anos esperando por irmão e cando xa desistín de pedir os meus pais, apareceu. entonces como que fun tamén como unha mini nai, non do meu irmão, que levamos uns 13 anos, e entonces iso tamén me axudou a hora de despois de escoller tamén o meu oficio, que por ahora vai ben. entonces, pois pues, nada, pois pues, <laughs> non. nada, eu tamén, eu gustábame os menos desde sempre, a miña casa do povo era a casa de todos os nenos, o sea, <laughs> Fora a casa que pasaba que había no pequeno, todos entón se querían mis manos a casa, entonces era un pouco tal. Despois tamén eso, o meu sobrinho, que foi como se me fora un fillo, e, pues, e tiran, me gustan os nenos, simplemente. Falamos, Susana, de, bueno, de cando falamos de técnicas de educación infantil, bueno, as competencias, ¿no? de diseñar, por en práctica, avaliar procesos educativos dentro do infancia, un pouco neste modelo que tamén nos comentaba Jesús, pero no día a día realmente Eh, como é isto para, para, para o educador? É, eh, é complicado, é complicado porque ti tens que diseñar un tempo para poder programar, tens que traballar en equipo, tens que estar de acordo co que tú pensas as outras compañeras, que todos eh, besan o, o que tú queres facer, pero bueno, nos desde, desde a escola sí que sí que intentamos que se faga totalmente eso, sí que traballamos bastante en equipo, sí que estamos motivadas coas cousas que queremos facer, sí que investigamos, eh, sí que sí que fan sí que fan na mm, formación eh, que vexo sobre todo nelas eh, que así como eu cando estaba na escola pública había formación e que moitas veces nos queixábamos de tanta formación de 96 horas elas vexo que investigan para ir a outras escolas, para ver como traballan esas escolas, no seu tempo libre, paganse moitas veces cursos que están elas mirando, e, eh, e bueno, eu iso que nese aspecto de traballar en equipo, coas relacións coas familias e eh, todo, aquí en Descubrí intentamos facer o mellor que podemos e o mellor que vamos aprender. Sei o vai gustar, non? Que o traballo en equipo e iso nos leva un poquinho ao número de persoas que temos para poder atender o para poder facer a tarefa sí. educativa e salir tamén un poquinho o, o, o traballo da, da eh, a, da, da profesional, non no. Sí, eh, en canto performo, cantas estás así por, por aula e, como, vale, si vedes que debería ser, debería haber máis personal ou canta xente, cantas educadoras debería haber eh, eh, Hombre, a ratios deberían ser menos, menos grandes, o sea, deberían ser menos nenos e máis personal, desde o punto de vista que eso ven para, para as escolas eh, que pasa con esta escola. Esta escola é de xestión pública da universidade, pero o persoal é dunha, dunha empresa. Teñen unhas tarifas que a universidade pon, ten todo eso, pero despois, como lado da empresa, sí que tamén ten ah, a súa complicación a hora de ciber que o mellor eh, debería haber máis personal no sentido para que podes facer máis cousas ou para poder elas programar máis ou mesmo cos nenos, porque unha ratio mellor de 20 nenos nunha aula é bastante grande. Entonces, en ese aspecto sí que vexo que eh, debería haber máis persoal. Dentro da nosa escola intentamos ter o persoal que podemos e que máis damos. Eh, estamos neste momento cinco a tres unidades, cinco, refirme a educadoras, a persoal de atención directa cos nenos, e despois temos unha cociñeira, e, e bueno, este ano metimos tamén as horas unha empresa de, de limpieza. E, pero bueno, sí que é certo que se por min fora, o mellor unha persoa máis, sí que o mellor eh, para que fora protección os nenos, mellor nese aspecto, porque a ratos sigo dicindo, son elevadas, son oito bebés, son 13 nenos de un dous, e son 20 nenos de 2-3, máis despois tes os nenos na, da tarde. Susana <laughs> acaba de comentar a, a cuestión da planificación ou da programación como unha das cuestións que podería facer a cometerse de outra maneira en caso de haber máis persoas. Non? Claro, para mí eh, es importante saber, ¿no? Dado que la diferencia que pueda haber entre una persona que desenvuelve el rol, la profesión de, educadora y otra que podrá ser cuidadora, esa competencia de poder planificar, decidir de antemano, controlar, crear contextos más o menos. Pero cuando por sempre estamos na fase de formación inicial falando co alumnado, moitas veces non está moi claro se si isto realmente logo se vai poder facer, se non se vai poder facer, onde se saca o tempo, eh, damos experiencia como se resolve logo isto cando xa non hai que facer un documento para ir a un exame ou para entregar, digamos, na planificación do día a día, como se leva isto en traballo na escola? Eh, bueno, mm, a ver, está claro que todos os días todas traemos sempre ideas, sempre eh, eu chegar a noite a casa e que sempre, non é mentira sempre empezou a mirar por internet empezou, bueno, que podemos facer para programar para a semana que ven que festas se están eh, acercando para empezar a programar todo, e que sempre chegar o día seguinte xuntámonos, ai, pois amigo, correxme isto, buah, pois amigo, buah, que podemos facer, que tal? Entón, claro, empezamos a xuntar un pouco de todo e creo que a partir de todas vamos creando eh, a programación e a ilusión de traballar con nenos. Tamén funciona moito o grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp. <laughs> sí, entre nós as educadoras... Sí, Sí, entre as educadoras, eso temos pois, un grupo de WhatsApp eh, si sí, de aí tamén pois, cada unha vai aportando xusto, pois dios, pois esta semana queremos traballar isto, pois a ver que tal, entón cada unha, eso que dixan, ah, mira, investiga, busca e veña, entre unhas con outras empezamos a compoñer, digamos, o que vai ser buena semana. A veces a competencia para programar non quere dicir unha obligación. Por exemplo, antes, antes había falaba de rei, no? e mm. eu diría eles defenden que son mm. antiprogramación, mm. que non mm. quero dicir que logo non, non tomen decisións, e non, non falan planificacións que les chaman proxecto, que teñen así máis amplo calado. Eu sí que, bueno, que estamos aquí falando e tal, simplemente quería comentar que hay escasamente dos semanas estuve aquí con, un grupo de alumnos ¿no? y alumnas de, que están empezando ahora a ciclo educación infantil llegar llegar la escuela y a toparnos con un universo Javier Abad, era, aulas con actividades ahí con muy planificadas, con muy proyectadas, con la idea de dejar menos nenos facer, ¿no? pero con, con un contexto completamente elaborado y eh, eh, organizado de antemano. cando se fai isto? Se os nenos están aquí tantas horas, non? Pois, <laughs> pois, eh, a ver, entre nós intentámonos distribuir, non? Cada unha, pois, di, pois eu vou ocupar desto, vou ocupar desto, e outra, outras educadoras, pois, di, pois nós dedicámonos a, a facer, a poñer o espazo, non? A adecuar o espazo, a actividade que queremos eh, facer. Mais ou menos iso que E como chegou Javier Abaz a esta escola? Era un xa. Non lo presentou. Susana foi máis la que non lo presentou. Como chegou aquí, Susana? Javier Abaz mola, viña. Vale, aí, veñas, esponxas. No, eh, eu que lle digo que moitas veces elas eh, queren, imagínate, programar con respecto ao que ela de festas ou non sei que, ou tono. Eu estou dicindo que tiven nas galescolas aí unha influencia dicir, pois xa digo, non, é que mellor do negro non ten por que ser eso, tal. E, eh, e eh, bueno, e, eh, con Javier Abad, e, con Viviana, falando, descubrindo da súa escola, como tamén facían e, e demais, a min eso encantame apasioname. entonces eso son máis de espazos abertos, planificade máis os espazos fora, sempre fora, cando whatsappeo con elas, eh, fustes cos nenos a tal sitio, eh, mira que non se as castañas, mira que vin os patos ali fora, mira que a garza, a garza está aí, mira que tal, porque creo que, aparte digo, os nenos portanse de maravilla. Nos temos un espacio totalmente aberto á universidade, porque eu digo que este edificio todo o mundo diga, ah, yo non sei que, arquitecto, patatá, patatá. Eu digo, é eh, no entorno, porque é o que nos dá, eh, a verdade, a escola o salir con eles a correr, o salir con eles a coller as castañas, o salir con eles pois aí abaixo que había ras e fomos con eles. Aparte os nenos cando que decimos vamos agora, fum, xa vamos todos escopeteados. e aparte que vamos con todos, porque se íbamos ao principio con os bebés no carro, por aí paseando e os outros ao lado, ademais porque era unha riqueza mm, para todo. Entón eu son máis desde esa perspectiva. E o mellor, neste momento, nesta escola, como sí que podo impoñer non é a palabra, pero mmm, que me fa máis caso, vaya. <laughs> Sabes, co mellor les digo, pois eh, facemos isto ou tal, os materiais de recicla, porque moitas veces era din, necesito tanto material, tanto... Se traballades nas escolas, se veríades vos como buscades material, eh, porque creo nese, no material de reciclas en, en outro tipo de, de forma totalmente, ou lles digo, eh, falastes ou mirastes a mellor os nenos como interactúan con estas cousas para ver, tal... Eu creo que elas falta son mellor esa impregnación que tuve neses anos ou nese ano que tuven que a verdad que é unha pena que non a pudera, sabes, vivir ou ir a, esa, a ese tipo de impregnación, dos a mellor elas miran, pero sí que como elas les gusta, como tienen esa motivación e como tienen ese interés, ao final todo sai para pa arriba. E, e bueno, pois Javier Abad chegou desde Santiago. <laughs> <laughs> chegou desde Santiago, a mí encantoume, eh, sigo dicindo que todo o que podamos pillar e mirar eh, cos nenos, aparte os nenos e que se portan totalmente distintos cando os quitan e digo, non se portan totalmente sí, no. cando é unha actividade fora do sí. normal, do rutinario o sea, de salir, sí, portanse sí, sí, sí. están atentos, miran o otoño de contanlle de non sei que que so pincha eh, van a mirar, van, vamos a levar pan, moitas veces se sobraba pan, vamos a levarlle aos eh, peixes. O barco, pirata, o barco pirata. Temos un barco pirata aí que lle cantamos cancións. Nos poñemos nunha árbore a cantar sí. sentados con eles a cantar e nos estamos da universidade ali mirando. Ou tirámonos a... Ou tirámonos a tal. Sí. Eh. Ou están os pais aí e de repente todos os nenos que están no parque, claro, sentanse con elas e dimos os pais, canto hai que pagar para que teñan <laughs> esos nenos aí, aí tal. O poder facer actividades tamén cando facemos eso, por exemplo, o festival <clears throat> de carnaval que fixemos o Bono Entroio que fixemos o ano pasado, actividades cos, cos que vives do ciclo, cando facemos sí. aí na parte de abaixo isto é... E a parte cando vives do ciclo, no, no, no. traedesnos tamén cousas novas. novas. Traedes cousas tamén que a nos, eh, pois pues eso, nos siguen motivando, nos siguen con interese, con eh, estar aquí. Eu creo que o máis importante dentro do que eu vivo como profesión é a formación. Porque eu cando vou a cursos, o mellor ao principio, que ah, tal, pero imagínate, eh, como modificar conductas dos nenos. Mm, eh, vas a mellor un curso e dache, pois, ah, pois vou non intentar facer a ver si, se así eh, sale mi mellor na clase, mellor si, ou o de falarlle, pois o de falarlle vai si, todo eso é desa, desa formación. E o mellor, pois eso, neste momento na escola, pois temos ese interés, esa motivación, si que mellor non planificamos tanto en papel ou aí tanto aí como deberíamos, porque sí que é certo que o mellor non hai ese tempo para planificar eh, ou dentro da escola de poñer, de, tener, de ter pues, a tua aula, a tua tranquilidade para poder planificar ou para poder elas, non, non o hai digo, porque así a, a verdade pero sí que o que dinelas pois por fora, por teléfono, porque isto, pois ahora escribimos e facemos así, e eh, demais, e eh, sí que acaba acaba, acaba saindo. E despois o que lle digo eu que das festas que facemos o entroido, o importante non é que sexa entroido, o importante é que fixemos un domingo fareleiro con toda a fariña, que enchemos, que demais, como os nenos divertiron, ese contacto, esa experimentación que tuveron ese momento, pois ou o seu pai que nos veu a explicar o período da pita, veu co disfraz, cos nenos que estuvo explicando esas tradicións que les estiveron vendo, que tocaron e que manipularon esa é o objetivo que un papá que traballa con, con bar, con bar claro. tamén aproveitamos o tamén traballamos para, para traballar cos nenos as fondas o sea, que as influencias non son únicamente teóricas que ah. a veces é unha ah. compañera a veces é un sí, papá, unha mamá papás, de experiencias sí, sí, sí, os papás é moi moi feito, cando entrábamos igual entraron os pais tamén sí. os nenos sí. ali estades falando de copa sí. e ben a, sí. a relación que bueno, a relación que tedes na escola cas, cas familias dos nenos e das nenas Eu, eu a verdade é que estou encantada, refirme, eu falo con eles como se falan da miña familia. non é unha relación, hola, o neno estuvo ben, fixo caca, non fixo caca, e dormiu, punto. Non, a ver, eu É unha relación sí, máis estreita, sí, máis próxima, sí, sí. máis persoal, sí. Máis amena, máis agradable, e contas anécdotas, e contas si consulto, fui tal, e tal. parte de falar do neno, pois pues, tamén falas con eles doutros temas, e é agradable. Bueno, que a veces igual hai algún contratempo, pero solucionas. Sí. Sodes o que se pode chamar unha escola aberta. Sí, sí. Eu creo que sí. Eu creo que aberta por... <laughs> De par en par. de par en par. É <laughs> curioso porque, sí. bueno, saben que describí así a arquitectura da escola, ¿no? Que parece unha cabana, unha... E como eh, montada un árbore, ¿no? Dende fora está toda de barrotes, entón parece que, que non se ve o exterior, pero logo cando estás dentro sí que tes sí que estáis en contacto co, co exterior, eh, ¿no? Logo, a mí o que me chama a atención eh, o contorno directamente ligado á escola, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a ver eses espazos tan tan allanados, ¿no? Cando se construí un edificio e entón se ten as aficionadoras, se llena todo o terreo e logo empezamos a buscar disculpas para meter obstáculos e aparecen pues, se un tobogán, se un... Mientras que a vosa escola está colocada nun entorno ideal para que nos faga experimenta, experimentas con motricidades, relación un pouco... A manadeira, Unha ladeira, sí. non? Aí de unha horta, por certo, que... De feito, a xente que non entrou aquí dirá, pero Como vai ser unha escola? Se non ten ventanas, non se ven ventanas, non se ven portas por ningún lado. Sin embargo, a nosa espaldora e de frente estou no vendo, é unha cristalera do do chan ao teito. Hai que mirar por todos os lados. Os de pasarela non se están vendo. Sí, sí. sí. parte, elas fotos grandes. Esto, eh, estarán de mira estas. Sí. Claro. Non, eh, os arquitectos cando lle dirán un premio o ano pasado, que vi, eh, viñera Liviana, ela de que iba moi, o sea, que a impresión da escola iba moi contenta porque ela cando había diseñado quería que os nenos estuveran dentro do entorno e viran e nos non tiñamos nas cristaleiras, sabes? Imagínate, como outras escolas que decía que se vían as ventanas todas tapadas que lle chamaba moita atención que facían aí que tapaban as ventanas e que os nenos non, viñan, non vían nada e o de fora tampouco vía nada entonces que era eso que lle gustou periodismo Viviana. gustame que o que nos tiñamos pensado, sabes, da escola, vos non rapara de, sabes, as as ventanas aí hasta baixo non, para que non se vira que se caen no, moitas escolas Vivian esa sería varias veces na conversa ah. nos presentara, non? Claro, Viviana <laughs> Viviana, eh, Viviana é a Creo que é un personaxe mitolóxico no, dos nenos da escola no, <laughs> Viviana é a persona que decidimos cando saliu a escola que nos presentamos esta licitación e que somos as dúas que formamos bueno, formamos todos parte de la empresa, pero fuimos las que empezamos con, bueno, este proyecto que nos presentamos allí a la universidad. Esa es eh, la idea. decimos otro de cosas. Eh, eh, se, entiende que, una profesional de, este ámbito tiene que tener un amplio, un amplio grado de autonomía, tiene que ser capaz de tomar decisiones, de, asumir a veces riesgos, de mesmo o espazo exterior noso seguramente nos vai dar, vai dar oportunidade de todo isto non? como valorades vos esa como profesionais no día a día esa capacidade de, de autonomía Home, eu creo que eso é moi importante, ¿no? Pois a hora de saber eh, resolver algún conflito que, o sea, ser capaz, non? Ti por ti misma de resolver problemas que se poidan presentar, eh, tanto con familias, cos nenos, entre nós, entre nós, o sea, claro, que a autonomía que comprende, abarca un cúmulo de, de o sea, abarca moita, moitos ámbitos. Vale, entón eu creo que unha persona como nós, ou un, unhas educadoras, mestres ou que sexa, eh, ten que ter a capacidade por ela mesma de, cando se presenta unha situación, saber como afrontala, saber como resolver este caso non xurdenos unha dúbida cando falamos desto moitas veces, ¿no? como se compatibiliza esa iniciativa, autonomía que un pouco vai aí como como ADN da, da nosa profesión co feito de que logo en moitas escolas infantis 03, eu diría tamén 36, no? Se traballe, por exemplo, desde propostas de editoriais, de propostas pensadas, e, non sei se se queres valorar un pouco eso. Bueno, eu neso sí que eh, eu creo que eso que é importante a autonomía eh, totalmente, e sí que moitas veces nas escolas ou ben impartido desde arriba, ou non se desenvolve esa autonomía, porque iso tamén é outra cousa, porque tú me llevas a traballar nunha escola e tú queres facer ou queres ter esa autonomía e non queres. entonces o mellor sí que se embarcan desde arriba pois pues esto, esto, porque me gusta editorial, porque vai ben, e porque así eu eh, creo que se traballa cos nenos porque eso eh, despois é cada unha formación que, que ten eh, o que pense desto e o que quera facer con isto o sea, cos nenos porque hai xente con mellor o que eu lle estou contando de Javier Abadi a onde vai e pensa que os nenos de 0 a 3 teñen que estar sentados o de dos anos facer fichas e cousas entonces eh, ten que vir unha editorial ti o mellor non tes esa autonomía para decidir dentro da túa clase que tú non queres eso, e que non queres eso, pois o maior si que hai aí. Non, non sempre se deixa autonomía nas escolas. Claro. Bueno, está moi ligado a formación permanente, porque sí. canta máis formación, máis autonomía vas a ter, Mm. conhecimento. Falabas tamén antes do intercambio de experiencias, é importante sí, que sí. mesmo con pais, non ten por que só outros profesionais, e moitas mm. experiencias. E que aquí os pais Os pais cando viñen informar moitas veces pinche que proposta pedagóxica mm. tedes, como facedes cos nenos, eh, eh, por exemplo, encantalles que non haya mesas nin cadeiras, encantalles que os moldes auxiliares que levemos para un sitio, que levemos para outro, dos espazos que moitas veces nós creemos espazos según o que estemos facendo. Esta escola sí que nos dá esa margen, na verdad. Abrir portas, crear un espacio único, cerrar, acotar, eh, que a xente veña e que se meta por un lado e xa por outro, eh, porque moitas veces planificamos eso, planificamos, pois os pais veñen e os metemos por aquí, os nenos van por ali, de sorpresa ou tal, cando facemos. Pois a verdade que esa escola si te dá pa, pa todos, eso, igual que o espacio exterior, pois dá pa ter os pais aí de repente sair nós, eh, esa, esa, todo eso, pero eh, claro, hai xente que non que non ve entón, que vos non non sodes esclavas de ninguna proposta editorial. <laughs> Nos non. Tomaste esa decisión de... Sí, porque tra traballaras sí. En... Porque o primeiro ano eh, viñeran con a proposta, conocía a Villa <laughs> Natal, que traballaban por proxectos, pero que porque soy contra do que pensamos. Claro, sí que, entonces non... É, é, apostades por iniciativa sí, claro. Eu falando por mí personalmente si é moi bonito ver os nenos que están todos sentadiños aí facendo unha ficha, tal, pero no fondo, se tú queres traballar unha cor, ou queres traballar un paraugas, ou queres traballar a chuvia, traballala con esos materiais de verdad, non te dedicas a pôr unha pegatina encima dun paraguas, porque eso non vale nada. Baixo o meu punto de vista. Temos que decir que a vista na, na parazona que estamos, temos eh, en como se foran pintado na parede en columnas eh, ah. en columnas catro tonos de verde entón xa estamos traballando verdad? E discriminación sensorial cancelación de, de unha mesma cor en catro tonalidades diferentes mm. que hai moitas maneiras na propia presencia dos, no, dos e a escola, por exemplo, tamén traballas as estacións pois a arquitecto te conta que ten unhas árbores dentro da propia escola que os nenos eh, ven cando as árbores collen as follas. En catro paisaxes esta escola. Eh, <laughs> e, sí, e cando sí, se lle caen as follas os bebés, eh, cando se primeiro cando eh, se sí. aí nesa, nesa colchoneta sí. onde estaban esas nobres de de outubro que tiñan as follas, estaban relaxadísimos mirando para o movimento das follas, sabe, tanto... tanto rebeldes como nós, que un día tumbámonos todos na colchoneta mirando pos árboles, apareceu un paio sobre o ventanuco e dixo caramba, mira que está aí, nos <laughs> vamos a relaxar Sí, porque tamén ah, sería outra das técnicas ou de que cos nenos e que moitas veces e que nos falta tamén esa historia de relaxación, de yoga, de, bueno, de facer con eles así máis tranquilidade estarnos. Pero escoitando a vosa paixón, a, eh, bueno, vimos aquí de entidades carrapazas maravillosas polo que supoñen as de formativas, e escoitándovos agora a estas horas que levades todo o día con menos ideas, e, e ainda verdad, botar aquí media hora falando, eso é evidentemente paixón pola, pola sí. educación 03 e ah, entrega. E entrega os nenos os nenos. Pero imagínome, imagínome mañá mesmo, non? en vez de ir a, a Porto Vello, eh, caer aquí, non? De, de educadora. Y, y, y, claro, para ser educador necesitamos, pues, estamos falando de, de, de compra, de estar editado, de esa capacidade de escutar os nenos, capacidade de sair, de aprender dos propios nenos e nenas as cousas que están facendo. Entón, que, que calidad, que te esperaríades de, de min se chegara mañá aquí como educadora, como tenía que ser, que, que cualidades consideramos que debe ter un, un educador ou un educador tamén ter de unha escola? Iniciativa, <laughs> eh, enerxía, sí, <laughs> eso. Eh, Es que espírito, vitalidade, ganas de estar cos nenos, de ganas de traballar, de, de facer cousas sí. novas, de Eu creo que tamén paz. Bueno, sí, eso e tamén, eso por suposto. No, eh, sí, eh, eso, tranquilidade eso sí, cos, eh, cos nenos, porque si tú tamén tes esa tranquilidade cos nenos, ya vas a transmitir sí. motivación, interese, mm. que che guste, porque as persoas que lle gustan inda que o mellor non teñas aí un conocemento tal, eh, non sei, unha formación ao principio, pero se a ti te gusta, tú vas a buscar esa formación. E de feito tamén tuve unha compañeira que non tiña esa formación desde o principio, pero iba con ela tamén o que me dixera, porque como ela apaixoaba tantos nenos, como lle apaixoaba tamén tanto ese traballo, e de feito fixo esa formación con referente a eso, que fixo magisterio, que fixo tamén conmigo e apaixoada. entonces eu creo que o que se ten é eso. Calquer traballo, parece a min. Calquer traballo tense que apaixoar, motivar, ter ganas de ir a traballar, pensar como fan elas, pois que faría, que non faría. Algúnas veces sai ben, outras veces non sai ben, pois pa, oh, si te ves fai non desta forma, pois eu creo que non planificamos isto, pois si temos que facer eso. Pero si te é certo que o maior vamos a tomar un café, vamos a ir a tomar algo, xa non estamos falando dos <laughs> nenos, o que vamos a facer, do, sí. sempre é o mesmo o mesmo <laughs> tema. Entón, eso significa que che, que che gusta. Eu o meu sobrinho está nunha carreira de que non lle gusta. Como dice, da igual o que estudes, da igual que sea un ciclo, da igual que sexa unha carreira grande, da igual, porque se a ti che gusta, vas a traballar neso, porque vas a loitar por eso. Outro caso é a remuneración. Eu aí xa non discuto, discutir, pero é un eu nestes momentos non me viría traballando fora desto. Que a paciencia, que as cousas, todo os anos, que tens moitas máis cargas, porque pues, cando eras xoves non tiñas para os familiares, non tiñas tal, entonces pois facías hasta, vamos, 12, 13 horas o que fora que estabas aí tan contenta. Pero tes moitas cargas, pero ainda así non me vería non me vería. Eu creo que elas, vamos, dame esa sensación que tamén eu, por exemplo, a Andrea cando vou traballar é porque fixe as prácticas comigo cando estaba traballando e a min Andrea, por exemplo, encantábame porque o mellor se vía que algo non funcionaba ou que un neno non comía ou tal, e dicía, deixa vou investigar, vou mirar a ver se fago isto así, tal, me dejas, me dejas. E, por exemplo, eso encantaba, dicía, toma, <laughs> sabes, tal, que outras persoas o mellor cando ti traballas nunha escola eh, non lles gusta, porque ao mellor ven que levan 20, 30 anos e se creen que saben todo. E eu son todo o contrario, porque esa xente que vos vides tamén xoven, digo, pois, pues, ah, con esto, que fixo, pois vou intentar facer esto, porque me trae, sabe a, non sei, traeme cousas que o mellor vou, e non me parece mal, o sea, non me sinto mal, porque decirlle, ostra, pois, explícame eso, porque nada, non teño nin idea e quero ninguén, verlo. Ninguén non sabe todo De todos no, podemos aprender. Sí, de, de todos. todos y de todos. ¿no? Entonces foi eso, pues era gustábame porque en ese sentido estaba como, moi, vou facer isto, ah, creo isto, ai, vou isto, outra, e dixe... Incluso, incluso sí. aprendemos dos nenos e das nenas todos os días. Susana falaba, Susana falaba de cargas e, e nós temos a sensación de que non somos unha carga tamén xa eh, chegadas estas horas non? estamos aquí as nove da noite despois dunha xornada intensa de traballo eh, eu creo que chega o momento de ir pechando este episodio que seguro que non é o único que imos que imos gravar aquí esta grande conversa que fixemos aquí na mesa que normalmente utilizan as nenas e nenos para para facer o seu xantar na que nos colocaron tamén uns petiscos e, eh, eh, estamos aquí vendo e charlando realmente poderíamos tirar máis tempo se non fora porque Pues, y estamos robando otras cosas que seguro que también tienen mucho peso en nuestra vida. entonces lo que queremos hacer es dar las gracias a a Susana, a Gemma, a Andrea, por vosa, pola vosa acollida nosotros, pero también pero por la que está tendo siempre que, que vos pedimos de aquí nós, nos un grupo de alumnas, un grupo de alumnas soas, para no ser un luxo, como decía Xavi al principio, disponer de una escuela tan preto de nos, donde onde casi toda a xente, sin dicir toda a xente que, que, que, que ten que ver que a escola tivo que ver tamén un pouco con, con nos antes e con unha proxección eh, do, eh, do noso facer, no? Deixaron moita sorte na, nas vosas empresas, na, sobre todo na principal empresa que é a educación das nenas e dos nenos, e non perderes nunca a motivación que teres, non? Eu que xa non fixo que me acordei que así te que estudar de 03 e que moitas veces estás traballando con mestres ou coa dirección a que ten esa, esa titulación que parece que eh, tú das unha, pois, crees que debería facer eso ou gustaría che facer e que de repente che din que non, porque son mestres e, e xa está. Eh, eu estudei magisterio, estudei o ciclo, eh, sinceramente, sinceramente, creo que aprendín máis mm, de 03 en 03 que eh, o magisterio cando, cando estudo. Porque, porque o magisterio maior eh, planifica máis os nenos de 3 a 6 e planifican de unha forma sentada, fechas, con cosas así, que eu tampouco estou de acordo con eso. Porque tamén a, a parte de educación infantil, o segundo ciclo, non debería estar nun Eso, E son traballando esto, traballando esto moitas veces, e digo os pais, eh, xalá tuveramos máis baixas eh, de maternidade ou que os pais ou que os nenos estuderan hasta os dous anos na súa casa e isto que realmente nos estamos facendo que é a escola infantil que ainda lle siguen chamando guardería eh, pudera ser hasta os seis anos porque realmente pues, os nenos teñen que vir a xogar, teñen que aprender a vestirse a vestidos teñen que planificar as actividades en torno a eso, teñen que aprender de outra forma totalmente distinta. Eu, por a miña parte, o que me toca como fillo que agora deixo no colexo, Eh, sufro, digo, bueno, é a sociedade na que vivimos, pero non nos damos conta que eh, o Estado <laughs> debería invertir un pouco máis neso porque ao final os nenos o que facemos son machacados, totalmente, porque un neno de 3 anos non ten a capacidade para estar sentado nunha ficha para estar durante 5 horas ali para estar 25 nenos na, na clase e un neno de 2 anos ou un neno de un ano pois a mellor ten que estar na súa casa, cos seus pais ou coa súa nai porque lle dan ese apego, e nos intentamos facer o apego o, <laughs> o, o mellor que podemos. Pero si que poñen unha ratio, estou todo bebes unha persoa. Río meu, te que pongo esa ratio. Porque como se empezan a chorar os oito bebés o que teñas que dar os biberóns, porque eu algunhas veces está un pé unha maca, outro pé noutra maca, <laughs> outro pé noutra maca e outro pé noutra maca. E se aparece Loli por aí, digo, oye, talle outro pé a esa <laughs> maca normal, porque os nenos queren ese contacto, queren ese apego, somos mamíferos e necesitamos ese <laughs> contacto. E bueno, quería facer sencillo, que a xente que está estudiando 03, que se anime, que intente cambiar, que loite, e que debería se loitar desde nós, desde a xente xoven, desde a universidade, e... E loitar por aparello educativo. sí, pode ser. <laughs> porque iso estaría moi... Realmente, Susana nos abre mm. un tema para outro episodio, ¿no? Sí, que o da, o da, o da etapa, ¿no? O sea, a noción de etapa frente a noción de ciclo, ¿no? E hasta que punto eh, o, o primeiro ciclo é como como o, o pequeno do sistema e, e, o outro non está excesivamente primarizado no sentido de que xa acolleu pues, un pouco as, eh, as ferramentas, o, a concepción do espazo, a concepción dos horarios, no? que, ten, que ten realmente a escola dos nenos máis maiores, seguro que nos daría para facer outro episodio e seguro que teremos que, que enfrontar un momento, xa se está tomando nota <laughs> para, para, para poder abrir un outro momento. ¿no? Eh, moitas grazas a todos entón para, por compartir esta, esta tarde. por escucharnos el primero podcast. Sí, el primero, podcast que grabamos eh, fuera fora, centro. Realmente tenemos dos colgados, un un episodio de presentación que, se así, digamos, en estudio, en, casa o no, no despacho, y un segundo que sería o primeiro que se publicou, que non é un episodio grabado, senón que é recuperar unha, unha, un relatorio que se fixo en Bello eh, durante o curso pasado, pero nós queríamos que a primeira saída que Os micros como... demandaban nos sair dali que se sí, temos como dos grandes objetivos con este proxecto é que xente de fora entre, na, entre nas aulas porque entendemos que nós tamén estamos un pouco necesitados de, de de aire fresco e de, de ideas do que está facendo fora e outro que era este que, que vaya podamos facer máis veces que coller os bártulos e eh, sairnos fora e entón vivir tamén o que se respira en outros lugares non sei se xa vi que empezaxe rematas non, agradecer a agradecer a Susana, Jesús, a Gemma e a Andrea por, na, por ter esta conversa para mí moi informativa e, eh, e, eh, bueno, e coincido, bueno, foi pechando eh, na, eh, ciñume, ceñímonos, penso, todas as palabras finais de Susana, de que hai que loitar moito, evidentemente, por edificar a infancia e, sobre todo, entender a educación como unha en ese momento e de mellora do, do consulto a sociedade. E, mm. e deixamos aquí, sí. Uh -huh.